Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you to say His name. Allah is calling you. Calling you to come home again. Allah is calling Remember when you were in pain. Remember when you called his name. But after he answered your prayer, you forgot that he is there.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 بما تعملون ثم أما بعد Poznati pobožnjak i islamski učenjak imenom Muhammed al-Munkadir ispričao je sljedeće. Stanovnike Medine zadesila je velika suša, pa su klanjali Allahu Đelešanuhu namaz za kišu i upućivali gospodaru svjetova namaz, E, upućivali gospodaru svjetova dovu da im spusti kišu, međutim, kiša nije pala. I onda sam jedno večer poželio da prenoćim u poslanikovoj džami. Nakon što su se svi ljudi razišli i nakon što su se pogasili fenjeri, zapazio sam da je jedan čovjek ostao u džami, nije otišao. Taj čovjek je ustao, a bio je sav prašćav i raščupan. Ustao je i kad je pogledao je desno i lijevo, da utvrdi da u džamiji ne postoji niko, da je on sam. I onda je dignuo ruke i proučio je sljedeću dovu. Allahumme, inna ahla al-madinati kad asabahum al kaht. Allahumme inni uksimu alejka en tunzila alejhim al-matar. Gospodaru moj, stanovnike Medine zadasila je velika suša, o uzvišeni Allahu, ja te preklinjem da im spustiš kišu. I kaže Muhammed al-Munkadir, pomislio sam ovaj čovjek nije normalan. Kako može Allahu Đalešanuhu reći Bože ja te preklinjem da to i to uradiš? I kada je tako mi gospodara, nije prošlo nekoliko trenutaka, kiša je počela padati. Koliko je braćo i sestra onih ljudi kojima bismo što se kaže udjelili ili dali komad kruha, a njihova dova kod Allaha Đelešanuhu je teža od dove hiljadu drugih ljudi. Koliko je onih muslimana koji naoko nisu dobri vjernici, međutim njihovim riječima nebeske kapije se otvaraju i njihova dova odlazi direktno pod arš i Allah Đelešanuhu je prima. Čast mi je da večeras uz Allahu Đelešanuhu pomoć podijelim s vama nekoliko predivnih kazivanja o nekim vjerovjesnicima iz kojih ćemo, ako Bog da, izvući jednu pouku. Ili iz kojih ćemo, ako Bog da, izvući pouka koje će nam koristiti uz Allahovu pomoć u našem životu. Ta dobra žena Merjema rođena je zbog odnosno rođena je da bi je Allah Želešanuhu učinio služiteljicom u hramu, u Bejtul Makrisu. I zaista je to i bila. I onda su se ti muslimani prepirali ko će o njoj voditi brigu. Na kraju je ispalo da Zakarija, alaihissalam, poslanik, vjerovjesnik, otac vjerovjesnika Jahje, da o njoj vodi brigu. I Merjema je bila u hramu, služila je u hramu. Međutim, ona nije bila obična žena. Kasnije, nekoliko stotina ili čak možda i hiljadu godina i više, pojavit će se jedan poslanik, a to je naš Rasulullah salam koji će za tu ženu kazati da je jedna od četiri, od četiriju najboljih žena na ovom svijetu. Ona je služila u hramu i to njezno služenje, boravak njezin hramu nije bio uobičajen. Zbog čega? zbog toga što je Zekerija, alaihissalam, koji je o njoj vodio brigu, zapazio čudne stvari. Jedna od tih stvari je bila da je imala ljeti voće koje uspjeva zimi, a zimi je imala voće koje uspjeva ljeti. I to ga je ponukalo da je upita Kale ja Marijemu enna leki hada. O Marijama, odakle ti ovo? Kale tu min indillah. To je od Allaha. Ona je rekla to je od Allaha. Inna Allaha jer zoku men yasha'u bi gajri hisab. Jer Allah daje obskrbu onom kome on hoće bez računa. Ako nam neko od ljudi, braćo i sestra, učini uslugu, postoji mogućnost da on tu uslugu svoju kasnije spomeni. I da kaže, sjećaš se da sam ti dao. Sjećaš se da sam ti posudio. Onda kad nisi bio imućen, ja sam te pomogao, pa si se obogatio. Međutim, Allah Želešanuhu daje bez računa i Allah nikom haša da bude čisto toga i uzviše ne prigovara. To što je Zekerija vidio Merijemu, tako čestitu i tako dobru vjernicu i tako počešćenu od Allaha, to ga je potaknulo da učini Allahu u dovu da i njemu dadne porodi. A bio je bez poroda. U suri Alu Imran, poslije ovih ajeta, Allah Đalešanuhu kaže Hunanika da'a Zekerija robbahu. Tad se Zekerija obratio od ovom svome gospodaru. Da mu podari čestit porod. Da mu podari čestit porod. Braćo, ovo je nekoliko riječi bilo koje je Zekerija salam, uputio gospodaru svjetova. Za razliku od naših dova, koje su možda ponekad i preduge. Jer Allah Želešanuhu zna, kako kaže šehol Islam, zna i ono što čovjek pomisli. I zna zašto čovjek dovi, a on se ne zna za to izraziti. Kad čovjek uči dovu i želi da postigne određeni uspjeh, i nije kadar da Allahu Đalešanu u toj dovi kaže da izrekne šta želi. Allah Đalešanuhu zna njegove namjere i prema njegovim namjerama mu daje. Ovo je nekoliko riječi bilo. I onda odgovor stiže ikatu, wa qaimun yusalli fil mihrab. I tad ga pozvaše meleki. Po mišljenju nekih učenjaka, ovakve konstrukcije u arapskom jeziku znače da se druga radnja dogodila neposredno nakon prve radnje. Što bi značilo odmah, pošto je Zakarija uputio dovu, Allah mu je poslao meleke da mu se obrate. Inna Allahe yubeshiruke kebi Allah ti šalje radosnu vijest da ćeš dobiti sina, da ćeš dobiti Jahju. Ovdje ćemo stati malo. Gledajte, braći i sestre. Gdje god Allah mu govori o dovi i gdje god govori o poslanicima koji su učili dovu i kojima se uslišao, Nigdje se ta dova nije ostvarila samo u onom domenu u kojem je taj određeni poslanik to tražio, nego je uvijek više od toga bilo. Kasnije ćemo vidjeti. Junus, a.s. je bio zarobljen u utrobi kita i moli Allaha Želešanuhu za izbavljenje. Allah ga je izbavio na pusto mjesto i dao je da nikne riježa tikve, kako bi imao hlad kako bi imao šta jesti, da ne umre od mladi. Na dovu koju ti Allahu Želešanuhu uputiš, Allah daje više. Zbog čega? Zato što je Allah plemenit. Allah je plemenit. Da ne kažemo u svojim dovama akramin. Ti si najplemenitiji ti si najplemenitiji od onih koji kažu za sebe da su plemeniti. Allah Želešanu je ovdje istaknuo Inna Allaha yubashiru bi Jahja. Allah ti šalje radosnu vijest da ćeš dobiti sina koji će se zvati Jahja. Mu musaddikan bi kelimetin min Allah. Koji će vjerovati po mišljenju nekih učenjaka ovo se odnosi na Isa a.s. jer je on kelimetullah, on je Allahova riječ koji će vjerovati u Isa a.s. I zato je Jahja bio prvi koji je povjerovao u tog poslanika. Musaddikan bi kelimetim min Allah. Wasejiden. I bit će prvak. Ovo Zakarija nije ništa tražio. On je samo kazao gospodaru daj mi čestit porod. Zbog čega? Zato što je u i vidio čistotu i poželio je da ima i on isto tako dijete. Da bude čisto i e, pokorno uzvišenom Allahu. Inna Allahe ju beširu ke bijahja musaddikan bi min Allah wa sejiden jiden da bit će vjerovat će u Allahove riječi i u Isa alaihi salama bit će prvak wa hasuren i bit će čestit. Po mišljenju nekih učenjaka ovo znači da neće imati potrebu za ženama. Bit će čestit hasuren wa nabijen min salihin i bit će vjerovjesnik jedan od dobrih. To Isa, to Zakarija u ovoj dovi ovdje nije tražio. Ali to Allah Želešanu mu dao. U suri Merijem svevišnji Allah govori o ovoj dovi. To nisu, braćo i sestro, one bučne dove koje imamo priliku čuti. Čovjek kao da svojom dovom želi staviti do znanja nekom ko je tu, pa čekaj malo, evo ja ovo dovim, deti ti Ne treba to. Allah Želešanu voli tihu dovu. Zato kaže o poslaniku Zekerija a.s. Idnada robbahu nidaan hafija. Kad se gospodaru svome tiho obratio. Gospodaru moj, robbi, inni vahen al minni. Gospodaru moj, ja sam oronuo, vošta'ala ra'su šejba. I glava mi je sva, vlasi su osjedile, znači starost je tu. Volem ekum rabbi šekija. I nikad, gospodaru moj, kad sam te zamolio, nisam nesretan bio. Ovo mi trebamo učiti. I treba čovjek u dovi da prije, dakle, kad uči dovu, da Allahu Želešanuhu zahvaljuje. Što je ona pohvala duža? To je veća mogućnost da Allah u dovu primi. Posljednje sjedenje u namazu je dova. Prvo je etahijatu lillahi wa salavatu To je zahvala Allahu. Onda dolaze salavati, a poslije toga dolaze dove. To je upravo taj smisao. Zakarija je kazao volem ekum bi dua i rabbi šakija. Gospodaru moj, nikad kad sam te zamolio nisam nesretan bio. Uvijek si mi dovu primio. Kao da hoće reći gospodaru moj primi mi dovu i ovog puta. Zakarija je bio oronuo, a njegova žena je bila nerotkina. Male su mogućnosti da u mladosti dobije dijete, da stekne dijete, kamoli u starosti. Međutim, Allah Želešanu kad nešto odredi, to se dogoditi mora. Nema drugi. I kad mu je Allah Želešanu poslao u radosnu vijest, on je kazao, Kale rabbi dja'alli ajeh. Gospodaru moj, daj mi neko znamenje, daj mi znak da će se to sve tako odigrati, da će se to dogoditi. Ne da nije vjerovao u Allahove riječi. Kao što ni Ibrahim a.s. nije sumnjao u Allaha Želešanuhu, u, njegovu u, mogućnost proživljenja, ali rekao, gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ. Kale, evo tu'min Ibrahime, zar ne vjeruješ? Kale, bela, rekao je, gospodaru moj, vjerujem ali želim da mi se srce smiri. Zato je Zakarija, salam, po mišljenju nekih učenjaka, tražio e, e, tražio je nekako znamenje da bi se smirio, a po mišljenju drugih učenjaka da bi se dodatno na, tom, na toj blagodati Allahu Đelešanu zahvaljivao. Jedan od poslanika kojima je Allah, gospodar nebesa i zemlje, uslišao dovu, bio je poslanik Junus, alihi on je bio poslan narodu koji se nalazio u gradu Niniva. Pozivao ih je u islam i govorio da je Boži poslanik, međutim oni su ga odbili. I on ih je napustio. Nije više mogao podnijeti inat i odbijanje, on ih je napustio i otišao od njih. Međutim, Allah Želešanuhu daje da se dogodi ono što će kasnijim generacijama biti pouka. I ovdje treba znati jednu stvar. A to je, braćo i sestre, kad govorimo o poslanicima i vjerovjesnicima i kad govorimo o ashabima i tabinima, ne ističemo ono u čemu su pogriješili da bismo ih omalovažili. Jer omalovažiti vjerovjesnika i poslanika je djelo koje čovjeka izvodi iz okvira islama. Da čovjek bilo čime omalovaži, bilo koji gest, bilo kojeg vjerovjesnika ili poslanika, taj čovjek nije musliman. Jer to znači da, omal, da je, omalo, da je da podaštava onog e, e, čovjeka kojim je Allah Đelešanuhu zadovoljan i kojeg je poslao da bude poslanik svim svjetovima, odnosno svom narodu ili svim svjetovima kad se radi o Resulullahu sallallahu alaihi <clears throat> dakle, vjerovjesnik Yunus napušta svoj narod i odlazi. Ukrcava se u jednu lađu. Kad se ukrcao u tu lađu i kad je, e, kad je lađa porinuta, kad je izašla na pučinu, Počela je da tone. I vidjeli su da nekog moraju, da neko mora biti bačen u more da se rastereti. Jer je preče da jedan život, e, da jedan čovjek nastrada nego svi ljudi koji su bili tu. Bacali su kocke. U nekim predanjima stoji da su tri puta bacali i svakog puta bi pala kocka na Junusa, ali salam, da on bude taj koji će biti bačen. I kažu historičari da je skinuo sa sebe odjeću i da je skočio u, da je skočio u more. Središnji Allah tad šalje jednu ogromnu ribu koja je Junus a.s. progutala tu. Međutim, Allah nije dozvolio da Junus a.s. poslanik koji je Allaha Đalešanuhu slavio i hvalio onda kad mu je bilo dobro. Allah nije dozvolio da bude, da Junus a.s. bude hrana toj ribi. Riba ga je progutala i otišla je duboko pod vodu. Imamo sad ovdje slučaj čovjeka koji je svoj život proveo u ibadetu, u pozivanju u, u islam i zalaganju za dobro, za sveopće dobro. Imamo slučaj tog čovjeka koji se nalazi tamo odakle se niko živ izvući ne može, pa možda ni danas pomoću najsavremenije tehnike. Međutim, kad Allah Želešanuhu želi da se nešto dogodi, onda niko i ništa uzvišenog gospodara u tome ne može spriječiti. Svjestan svoje nemoći i svjestan braću i sestre da nije trebao postupiti onako kako je postupio. I Unus salam izgovara riječi koje su i u našem šarijatu potvrđene kao dova. Govori La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu min zalimin. Prije nego što objasnimo šta ovo znači, kazat ćemo da je Yunus, alaihi salam, napustio svoj narod mugadiban li rabbihi, kako kažu učenjaci, da se je rasrdio radi Allaha, zato što nisu htjeli prihvati vjeru. On je njih napustio. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ Otišao je i pomislio da ga mi nećemo kazniti. Korkut rahmetullahi alehi ovo prevodi kao da ga mi nećemo kazniti. Ali postoji tumačenje da ovaj dio ajeta znači i pomislio je da mu mi nećemo učiniti tjesnim mjesto ono mjesto na koje je dospije, na koje je dođe. A to je u ovom slučaju utroba ribe ne pomislio da će biti bez posljedica, da će to njegovo proći bez posljedica. Fanada fi volumat. I tad se Allahu mu obratio u tminama. Koje su ovo tmine? Prvo je tmina ribe, jer je on bio unutra. Drugo je tmina mora, jer se ispod hiljadu metara i dalje ne vidi više, svjetlost ne dopire. Dalje se prst pred sobom ne vidi. I treće je tmina noći. O tim tri, trima tminama zamolio je Allaha u dovom La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu min zalimin. Dova sastavljena od jedne rečenice od tri dijela. Nema Boga, nema istinskog božanstva osim tebe. Ovo je prvo. Ti si Allahu jedini Bog. Priznanje. Drugo je subhanaka. Slavljen ti budi. Ti si kadar da me izbaviš odavde. Kao da hoće da kaže Bože sačuvaj da si nemoćen da me izbaviš živa, a ne da moj kraj bude ovdje u ribinoj utrobi. Inni kuntu mina valimin. Ja sam bio jedan od onih što su sebi nepravdu počinili. Allah Želešanuhu uvoli ovakve dove. Ona dova kad čovjek uči dovu pa nabraja pa ja rabbi daj mi to, pa daj mi to, pa daj mi to. Bolje od toga je učiti sadržajnu dovu, ali da ta dova bude iz srca. I da ta dova ima efekat i na čovjeka da, dakle, da ta dova ima efekat na čovjeka i da bude uz Allahovu pomoć primljena od uzvišenog Allaha. La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu Neki učenjaci kažu da ova dova sadrži najuzvišenije Allahovo ime. Pomoću kojeg čovjeka se obrati, Allah mu se odazove odmah. Kažu neki učenjaci. A Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazao je u jednom pouzdanom hadisu koji je zabilježio imam al-Bayhaqi. Da'watu dhinnuni fi batni huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin. Yunus je u utrobi ribe učinio dovu. Ti si jedini Bog, Allahu, nema drugog božanstva osim tebe, slavljen neka si ja sam sebi nepravdu počinio. I kaže Resulullah objašnjava važnost ove dove. Lem jedu biha muslimun robbehu qat illa stajabe lehu. Nijedan musliman, nijedan musliman nikad se neće obratiti Allahu Đelešanuhu ovom dovom, a da mu Allah neće uslišati tu dovu. Ovo su velike riječi, ovo je pouzdan hadis. Nikad, nijedan musliman se neće Allahu obratiti pomoću ove dove ili ovom dovom, a da mu uzvišeni Allah tu dovu neće uslišati. Ako čovjek ima neki problem i ako kaže, evo ja sam čuo na predavanju da ta dova, da je ta dova korisna i da će se Allah odazvati, ja ću sad uputiti Allahu tu dovu. Da vidim hoće li mi se Allah Hoće li, hoće li mi Allah primiti tu dovu. Braću i sestre, dova se ne čini radi eksperimenta. Kao što se na rukju ili na drugo liječenje ne ide radi eksperimenta. Ne znam da postoji razuman insan koji će kazati ja idem na operaciju srca Možda sam bolestan, ali idem svakako, nema veze. Toga nema. Nego prvo se utvrdi je li bolestan, kakva operacija treba, šta ta operacija zahtjeva i onda se čovjek podvrgne tome. Dova se, braću i sestre, ne čini radi eksperimenta. Evo ja ću sad izvesti eksperiment da vidim hoće li se mene Allah odazvati. Ta dova neće proći. Znate koja dova prolazi kod Allaha? Ona dova koju čovjek učini, onda kad mu iz očiju suze poteku. Ako želite da neko za vas čini dovu, kažete mu čini dovu za mene onda. Dakle, ovo se kaže nekom svom prijatelju ili e, e, bliskom poznaniku, čini dovu za mene onda kad ti oči odnose suzama. Tu dovu Allah Đalešanuhu ne odbija. Hasan al-Basri je govorio, ko bude Allahu Želešanu učio dovu i čije suze tad budu suzile, čije oči tad budu suzile, neka zna da će mu uzvišeni Allah primiti tu dovu. To su dove. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve upućuje nas da ovu dovu upućujemo uzvišenom Allahu da molimo gospodara ovom dovom koja sadrži priznanje prije svega, koja sadrži izričaj i svjedočenje da je Allah jedini Bog koja sadrži slavljenje Allaha i koja zatim sadrži e, priznanje čovjekovih grijeha. Svi pamtite najbolji istikvar iz e, zbirke dova Hisnul Muslim. Gdje se kaže najbolji istikvar je da čovjek kaže Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ba'dika ma ta'tu i tako dalje. Zbog čega je ovo najbolji istikvar? Zato, braću i sestre, što sadrži priznanje. Čovjek priznaje sve svoje manjkavosti, sve svoje grijehe, Allahu Đalešanuhu pripisuje blagodati, Allahu Đalešanuhu pripisuje zasluge. Zato je to najbolji kvar. Kazivat ćemo ovdje i u Rasulullahu sallallahu alaihi sallam. Kad bismo izabrali sva predanja u kojima se govori na koje je sve dove Allah Đalešanuhu odazvao se Rasulullahu, to bi bilo iscrpno predavanje i ne bi zato post bilo ni vremena. Ali ćemo se ograničiti samo na dva slučaja. Jedan <clears throat> slučaj jest prilikom bitke na Bedru. Kada je Rasulullah alaihi salatu wasalam iz Medine poveo tri stotine i nešto ashaba da presretne kurešijski, kurešijski karavan i da preotme i metak koji su kurešije oteli od muslimana u Meki, prisvojili. Nije bilo ni naum nikom da će doći do borbe. Zato su mnogi i ostali u Medini. Ansarije nisu, neke ansarije su izostale iza ove bitke. Ostali su u Medini. I nisu se muslimani šta više ni naoružali. Nego su krenuli dakle da napadnu skupinu ljudi, desetak, petnaest ljudi, da uzmu taj metak, svoj metak, to nije otimačina, nego je to uzimanje svoga. Da uzmu svoj metak i da se vrate u Medinu. Međutim, Allah Đalešanuhu je tio da se dogodi nešto drugo. Kad su muslimani saznali, zapravo kad su kurešijski prvaci u Meki saznali da muslimanska vojska kreće prema vedru, da presretne taj karavan, oni su iz Mekije poslali hiljadu vojnika koji su naoružani za borbu i koji su bili dobro opremljeni. Karavan je Allahovom voljom umako i onda je ostalo da dođe do borbe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam braćo i sestre nije bio kukavica. On je bio najhrabriji čovjek koji je postojao na ovom svijetu. Ako se neki ljudi razmeću svojim vojskovođama, svojim junacima i tako dalje, nek znaju da je Allahov poslanik. Nek znaju da su se ashabi za Allahova poslanika krili neki ashabi. Kad bi došlo do najžešće borbe, bio su iza poslanika, poslanik je bio prvi do mnogobožnjaca. Toliko je hrabar bio. Poslanik nije ustuknuo, nije se vratio. Ali je poduzeo, dao je o sebe nešto drugo. Uoči te bitke proveo je cijelu jednu, proveo je noć učeći Allahu Želešanu u dovu. To je bilo ponavljanje jedne dove. Nije bilo nabrajanje. Podigao je ruke u svom šatoru koji su mu napravili i molio je Allaha Đalešanuhu, Allahum nasra kelledi va'adte. Allahu, daj mi pomoć koju si mi obećao. Daj mi pobjedu gospodaru koju si obećao. Allahumme nasra kelledi va'adte. Toliko je digo ruke prema nebu da su mu da mu, se, da, mu se ukazala bjelina ispod pazuha i da mu je ogrtač sleđa spao. E onda je Ebu Bekr, radijallahu anhu, prišao poslaniku sallallahu alaihi wasallam i sažaljenja prema njemu. Bilo mu ga je žao. Ebu Bekr je volio poslanika više od sebe. Ebu Bekr je za, za muslimanski ummet uradio ono što mi nećemo nikad možda ni saznati, kamoli pobrojati ili se njemu zahvaliti, Doveći Allahu Đelešanu za njega. Ebu Bekr radijallahu anhu, prvi halifa, je najbolji musliman poslije Allahovog poslanika. Nema boljeg kad bi se iman svih muslimana stavio na jedan tas vage, a Ebu Bekrov iman, pazite, svih muslimana, od poslanikova vremena pa do sudnjeg dana, ima Ebu Bekra bi prvagnuo. Ebu Bekr je taj koji je dao Rasulullahu zarad Islama sav svoj metak. Ebu Bekr je taj koji je predvodio muslimane u namazu, a poslanik je živ bio po poslanikom naređenju. Ebu Bekr prilazi i kaže Allahu poslaniće, dovoljno si dovio Allahu, dovoljno si doveo uputio, Allah će ti se odazvati. Ova dova je, braćo i sestre, ovoj dovi je otvorena nebeska kapija. Poslanik je molio gospodaru moj, ako ova šaka muslimana bude pobijena sad, niko te više na zemlji neće obožavati. Tad, braću i sestre, niko, osim muslimana koji su bili u Medini i šake muslimana koji su bili u Mek, nije na ovom svijetu postojao neko koje je Allaha obožavao kako treba. Nije toga bilo. Gospodaru, ako ova šaka muslimana nastrada, ko će ti bade činiti na zemlji, gospodaru? Tako je Allahu Đelešanu se umiljavao. I onda je svevišnji Allah tu dovu primio. Kad je došlo do bitke, kad je došlo do bitke, prije same bitke Allah je učinio da muslimani nevjernike vide duplo, u duplo manjem broju. A isto tako učinio je da nevjernici vide muslimane u duplo manjem broju. Da ih se ne bi prepali. Da bi došlo do bitke, li bi Allahu amran kana Mefula, Da se dogodi ono što je Allah odredio. Jer se to mora dogoditi. Zato je to Allah dao. I tad je nesretnik Ebu Džehl kazao šta traži ova šaka ljudi protiv nas. On nije vidio presobom, sobom, to je Allahov keramet, Allahovo davanje, vidio je presobom sobom šaku ljudi, zapravo tri stotine ljudi je lijepa cifra. Međutim, oni su njih vidjeli, vidjeli su i, i muslimane u duplo manjem broju da bi se dogodilo ono što se dogoditi mora. I ishod bitke vam je poznat. To je bila prva pobjeda Islama i time je uzdrmano cijelo arapsko, cijeli arapski poluotok. Jer to nije više onaj poslanik koji se može udariti kod kjave i na kojeg se mogu baciti iznutrice. To je sad čovjek koji ima vojsku iza sebe i koji ima jedan grad iza sebe, grad državu. Drugi slučaj je slučaj koji se dogodio u Medini, kad je zavladala jedna velika suša, kako pripoveda Enes radijallahu anhu, a hadis je zabilježio imam al-Bukhari. Enes radijallahu anhu kaže, stanovnike Medine zadesila je velika suša. I onda je za vrijeme hutbe neki, se, neki beduin je ustao i kazao Allahu poslaniče, helek malu, wada al ijalu. Allahov poslaniče, ode nam sve u helači. Tolika je suša, kaže da su nam djeca gladna, nemaju šta jesti, a životinje uginuše od žeđi od gladi. Šta je Rasulullah s.a.v. kazao ovom čovjeku? Nemoj me prekidati, vidiš da držim govor. Kako to nije stid? Nije to naš poslanik radio. Kaže Enes radijallahu anhu, poslanik je tad podigao ruke prema nebu. I kazao je Allahumme agisna, Allahumme agisna. Dva puta je kazao gospodaru daj nam kišu, spusti nam kišu, gospodaru spusti nam kišu. Prije nego što će ovaj beduin ustati i požaliti se na sušu, nigdje oblačka na nebu nije bilo. Nebo je bilo sasvim vedro. Nakon te dove počeli su da se oblaci nakupljaju iznad Medine, kaže Enes radijallahu anhu, kao brda. Kišni oblaci. Kaže Enes, tako mi je Allaha, poslanik nije ni sišao sa mimbera, a njegove su hutbe bile jako kratke. Pet minuta ili sedam minuta. Ako se izračuna da je učio suru kaf, da je na nekim hutbama učio suru kaf, da bi je proučio, to je otprilike po tertilu da se polako uči pet do sedam minuta, to je maksimalno. To su njegove hutbe bile. Kaže Enes Allahu anhu, nije ni sišao sa imbera, a kiša je već počela padati, Kiša je počela padati i slijevati se iz njegovu bradu. Allah Želešanhu je otvorio nebeske kapije. Petak, poslanik digao ruke za svoj umedovi. Ljudi u, oskudici nemaju suša, bezvodica. Enes pripovijeda dalje. Tog dana je padala kiša. I sutra dan, i preko sutra, i cijelu tu sedmicu. Šest dana sunce nismo vidjeli. Šest dana je braćo kiša padala. Da bi sljedeći put isti taj Beduin kazao Allahu postaniče, ustao na hutbi kazao Allahu postaniče, propade nam sve, životinje nam se pogušiše, poplave su, moli Allaha za nas. Tad je Rasulullah s.a.v. podigao ruke ponovo. Nije kazao, nemoj me prekidati, vidi da držim govor. Podigao je ruke i kazao Allahumme, havalejna wala alejna. Allahu uzvišeni, daj da kiša pada oko nas, a ne po nama. I kaže Enes, kako god bi pokazao rukom prema jednoj strani, kada je tako su se oblaci razilazili. Kako god bi pokazao rukom na jednu stranu i na drugu stranu Medine, tako su se oblaci razilazili i izašli su poslije džuma namaza, sunce je već prijalo. Poplove su Medini bile velike uslijed te kiše koja je padala sedam dana. Allah Želešanuhu je svom poslaniku u dovu. Možda će neko kazati, pa dobro, to je bio poslanik. Njegova dova na ovaj ili onaj način mora biti kabo. Šta je s nama? Možda naše dove nisu tako jake. Znate, braću, čijoj se dove Allah Želešanu odaziva? Ovo je jednostavna formula. Samo onaj koji je u životu primjeni, bit će i pravi sretnik. A dovi onog, zapamtite ovo dobro, dovi onog čovjeka koji vjeruje čvrsto vjeruje da je Allah Đalešanuhu kadar dati ono što, od što se od njega traži. Da je kadar dati i da je plemenit. Da je kadar i da je plemenit. Kad se radi o dunjalučkim vladarima ili imućnim ljudima uglednim, oni nešto mogu, ali neće. Zašto? Zato što nisu plemeniti. Ma koliko ti oko njega igro i ma koliko ti nastojao da postigneš ono što treba on neće, zato što, što nije plemenit. Ne da. A onaj ko je plemenit, on možda ne može. Kaže, ja, Allah, ja bi ti pomogao, ali evo vidiš, u mojim rukama nije ništa. Onaj ko vjeruje da je Allah kadar i da će dati, ma o čemu se radilo. Čovjek nekad pomisli, ja rab, ja ću sad tebi učiniti dovolj, ja nisam dostojan ovog, zašto te molim. To je već u startu greška. Jer čovjek sebe sam onemogući u učenju dove u tome da mu Allah usješa dovolj malo čemu da se radi, treba znati da je Allah plemeniti, da je kadar, da je plemeniti, da je kadar i da će to dati, da je kadar čovjeku usšiti tu dovu. Završit ću ovo predavanje jednim, jednom predivnom izjavom imama e, Tabina koji se zvao Apa. On je živio, e, dakle, poslije ashaba, poslije drugova Allahova poslanika, ali i bio je jedan od učenika Eh, Ibn Abbasa, najpoznatijeg komentatora Kur'ana. On je kazao sljedeće. Kad te Allah Đalešanuhu potakne da učiš određenu dovu, da u određenoj dovi ustraješ, pouzano znaj da je Allah Đalešanuhu to učinio samo zbog toga da bi ti tu dovu uslišao. Ništa drugo. Dakle, ako te Allah Želešanu, ako te učini jednim od onih koji su sretni, pa dovi za blagodati Dunjaluka ili Ahireta i ustrajavaš u dovi, bez obzira što Allah šanuhu nije dao servisni gospodar, da se ta dova usliša sad ili za godinu ili za pet. Ako u toj dovi ustrajavaš i ne odustaješ nikako, ni pod kojim uslovima, znaj pouzdano da je Allah šanuhu potaknuo te na takvo djelo da bi ti tu dovu uslišao. Odmah ili kasnije. Da bi ti tu dovu primio, bez obzira na tvoje druge grijehe i na tvoje, dakle, na, tvoja druga, na tvoja druga, druga djela. Molim Allaha Đalešanuhu da zbog ovih druženja i vremena koje izdvojimo, pogotovo oni koji e, imaju stanovit napor da dođu na ova predavanja, Molim Allaha Đalešanuhu da zbog ovih predavanja svi zajedno zaslužimo, i to neizostavno, Allaha Đalešanuhu zadovoljstvo, a ono je veće od svake blagodati. wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu إليك Allah is calling you Allah is calling you calling you to say Allah is calling you, calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called his name, but after he answered your prayer. You forgot that His name. Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you to say.